neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo i cijenjene sestre, bileži imam Bukhari u svom sahihu, imam Ahmed u svom musnedu i drugi, od Enesa radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame rekao, انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه, تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره Da je rekao, dakle, poslanik sallallahu alaihi wasallam, pomozi svome bratu bio on zalim ili mazlum, bio onaj koji čini dakle zulum ili pak onaj kome se čini zulum. Pa neki čovjek upita, o Allaho poslaniće, pomoći ću, pomoći ću ga kada je mazlum, ali kako da ga pomognem kada je zalim? Spriječit ćeš ga od zulma i na taj način si ga pomogao, odgovori poslanik, salallahu alaihi wasallam. Ovo, naš, ovo naše predavanje, draga braćo, nosi upravo ovaj naslov koji je dio ovog hadisa Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame kojeg smo spomenuli zato što predstavlja pokušaj da inša Allahu ta'ala kroz lijep način, kroz šarijatske dokaze spriječi osobu koja svojim nastupima, govorima i fetvama čini zulom skupini ljudi s čijim se stavovima on ne slaže. Njegov zulum se nažalost nije ograničio na zulum prema toj skupini ljudi koju on naziva pogrednim nazivima i smijava se sa njima, nažalost ponek nesvjesno i potvara na njih kako smo to vidjeli kod njegovog prvog obraćanja kada je daje ovog menheđa potvorio da ne dozvoljavaju obavljanje namaza iza fasika i novotara. Zašto sam nakon našeg odgovora očekivao da će zatražiti izvinjenje u nekom od svojih predavanja ili petvip, i pojasniti da se radi o eventualnoj grešci, posrtaju ili pogrešnom svatanju nekih naših riječi izjava. Jer tako pravda zahtjeva. Kaže, žel, kaže gospodar subhanahu wa ta'ala وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete. Pravedni budite, to je najbliže bogobojaznosti. I bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što radite. Njegov zulum, se rekao, nažalost nije ograničio na ovu skupinu ljudi, već je obuhvatio i određene šarijatske mesele. Time što su pogrešno shvaćene s njegove strane, a potom kao takve prezentirane kao stav uleme i ahlu sunneta wal džemaata. Ovo predavanje, draga braćo, ne dolazi zbog straha da on ili neki drugi daja može naškoditi ovoj davi i menheđu. Ne. Jer hvala Allahu, ova dava i ovaj menheđ počiva na jasnim i vjerodostojnim dokazima. Bez predavanje predstavlja pokušaj da se daji o kome je riječ, ukaže na njegov zulum, jer je u tome korist prije svega njemu samom, a potom i cjelokupnoj davi na našim prostorima koja trpi gubitak sebebom napada i odgovora koji ne počivaju na jasnim dokazima iz Allahove knjige, sunnata poslanika sallallahu alaihi wasallam i svatanju salafu saliha. Niti ja, draga braćo, niti, niti bilo ko od braće daje ovog menheđa, nema, nema inša Allahu ta'ala nikakvog prigovora kada odgovor dolazi podkrijepen validnim šerijatskim dokazima. I kada u govoru onoga koji ti odgovara, nadireš iskrenost, a ne kibur, oholost, želju za uzdizanjem, omalovažavanje i vrijeđanje onoga kome se odgovara, potvora i lijepljenje neosnovanih etiketa i nadimaka, kao i smijavanje sa njim i njegovim stavovima. Nadao sam se da će ovog puta, nakon našeg posljednjeg odgovora, Zijad voditi računa o tome da prema nama bude pravedan, da nas ne potvara, da ne svata i komentariše naš govor onako kako ga on želi shvatiti i da naše riječi ne trza iz konteksta. Ali nažalost i to je ovoga puta u manjoj ili većoj mjeri izostalo iz njegove pravde na koju se on poziva. Zijad uporno želi da nametne onima koji ga slušaju pogrešno svatanje ovoj novoj davi kako je on naziva, te da je to dava čiji se menheđ svodi na tekfiru muslimana i ništa više nekoliko puta je u svome predavanju, jeste li vi tekfirovci, ponovio kako je naš problem u tome što smo mi tekfir učinili menheđom na kojem počiva čitava dava. Želeći na taj način da kaže kako se naša dava svodi na tekfir. Pored toga što u predavanju na koje je odgovarao, jasno stoji da je naš cilj tog predavanja da se pojasni naš menheđ u tekfiru. A ne da naš menhez počiva isključivo na tekfiru. Dakle, rekao u predavanju kojeg sam održao u Luksemburgu prije tri godine pod naslovom Jesmo li mi tekfirovci, sam jasno spomenuo da je cilj ovog predavanja da se u cijelini, ne u detalje, da se u cijelini pojasni naš menhež u tekfiru. Nisam rekao da je naš menhež tekfir, već dakle da je tekfir dio ovog, da je tekfir dio ovog, ovog menheža. Jer na osnovu tekfira bez ikakve sumnje, odvaja se prijatelj od, od neprijatelja. Stoga, zbog čega izvitoperavati jasan smisao naših riječi? Zbog čega nam naturati nešto od čega smo mi čisti? Zija dobro zna čiji menheđ u potpunosti počiva na tekfiru i gotovo da ne zna govoriti ni o čemu drugom, osim o toj meseli. Stoga je zulum taj menheđ pripisivati ovoj davi i menheđu koji, hvala Allahu, vodi računa i o znanju i o terbijetu, o odgoju kroz predavanja, knjige i tekstove koji se pišu i održava i na tu temu. Koji vodi računa o davi kroz održavanje javnih tribina i predavanja od strane naših daja, podizanjem štandova na trgovima i javnim okupljanjima ljudi, širenjem letaka, CD-ova, knjiga i ostalog davetskog materijala. Stoga je svođenje menheža naše dave na meselu tekfira zulum kojim mi sami nismo zadovoljni a kamoli da nam ga neko nasilno natura i nama lijepi. Nažalost, Zijad se nije zadovoljio time, već je otišao i korak dalje, te nas je u svom predavanju, jeste li vi tekfirovci, optužio da smo se toliko pozabavili, pozabavili ovom meselom, da nemamo vremena, kaže, ni za ibadete, da je sadaka za nas nebitna i tako dalje i tako dalje. Subhanallah, pa zijade, kao da mi trebamo ispoljavati ibadete, da bi ih ti ili neko drugi vidio. A kada si već ispomenuo primjer sadake, sadake kao konkretni primjer i njeno zanemarivanje od strane daja i braće sljedbenika ovog menheđa, reci nam odakle samo niču mežđini koja, koja braća sljedbenici ovog, na, ovog menheđa grade. Njih tako mi Allaha braća nisu izgradili ni Pahdovom, ni Abdullahovom, ni, ni Gadafijevim poklonom, već žrtvovanjem i ulaganjem i odvajanjem od svojih imetaka. Naša braća, studenti, u Misru ne primaju stipendiju od kralja Abdullaha, već ih financiraju i pomažu braća ovog menheđa. Sela koja se izgrađuju također nije kupio ni Fahd ni Mubarek, već znoj i žrtvovanje braće koja žele živjeti u duhu Islama i sebe i svoje familije sačuvati džehennemske braće, džehennemske vatre. Naša braća daje ne odlaze na kraju mjeseca do Fahdove poplatu. A ti ako se još više želiš ubijediti u nemarnost i alkavost maočke dave kako je nazivaš, onda te savijutim da obiđeš maoče, da vidiš koliko maočka djeca znaju iz Kur'ana i za Allahove knjige, koliko ima hafiza među njima, da vidiš koliko poznaju arapski jezik, hadis i ostale znanosti, pa da vidiš koliko se odvaja i na tom polju i koliko se braća žrtvuju i na tim polima. Nažalost, ono što je postalo gotovo stalna praksa daja koji napadaju ovu davu, jeste, draga braćo, ismijavanje, izrugivanje, pocijenjivanje daja i braće sedbenika ovog menheđa. Pa tako vidiš kako jedan od njih ili puno njih mezđide koje braća podižu naziva šupama, garažama i tome slično, mezđidima birara i tako dalje. Drugi pak u neku ruku zalazi u gajib i govori da daje drže predavanje preko paltalka, džunupi i u pijamama i tako redom, treći govori, treće, četvrti, četvrto i tako dalje, a tako mi Allaha, tako nešto ne dolikuje običnom muslimanu, a kamoli daji na kojeg se drugi trebaju, na koji se drugi trebaju, trebaju ugledati. Bilo kako bilo, draga braćo, ovo predavanje ne bi uvidjelo svjetlo dana da se nije zija zadržao samo na ovom predavanju i da nije uradio puno koraka naprijete sebe postavio tako reći kao čovjekom eto koji je zadužen da se pita ovoj davi, ovoj sekti, tekfirovaca, jel de, kako je oni nazivaju i tako dalje, te koristi svaku priliku da govori i napada ovu davu, iako smo mu mi kroz zadnje predavanje odgovorili, kroz šarijatske dokaze za Allahove knjige i sunneta Allahova poslanika, sallallahu alaihi veseleme, ali dakle na ta predavanja nismo čuli nikakav odgovor, već je Zijak uzeo drugi, dakle, općeniti ders i zatim u njemu našao katastrofalne jelde greške kako on kaže koje su ga zapanjile i tako dalje i tako dalje. Ja se ovom prilikom, draga braćo, ja ću se osvrnuti na bitne greške koje je Zijad napravio u ovom svom odgovoru kojeg je naslovio jeste li vi tekvirovci. Nastojaću da prilikom ukazivanja na Zijadove greške ne koristim metodologiju psihičkog terorizma, kojeg on vrši kroz svoja predavanja na taj način što ne spomene gotovo ni jednu meselu radi koje nas kritikuje, a da je ne proprati riječima ovo je teški džehl, ovo je smijurina, ovo ukazuje na širinu i dubinu džehla onoga ko govorim stvarima, ovo ovako, ovo ovako, tako, i tako dalje, i tako dalje. Tako da ćeš u zijadovom predavanju, nažalost, naći mnogo više ovog psihičkog terorizma za razliku od šarijatskih dokaza. Prva stvar, draga braćo, koju želim spomenuti, a u kojoj je Zijad napravio i kako poveliku grešku, jeste mesela pomaganja nevjernika protiv vjernika, te Zijadovo ograničavanje kufra pomagača nevjernika protiv vjernika na cijelesno pomaganje mimo drugih vidova i oblika pomaganja nevjernika protiv vjernika. Naime, Zijad kaže, ispravno po ovom pitanju, mesela dakle pomaganja nevjernika protiv vjernika, ispravno po ovom pitanju je to da je kufr pomaganje kjafirske vojske protiv muslimanske samo u situaciji kada čovjek svojim tijelom ode u vojsku. Priključi se vojski kjafirskoj i odi i ode i bori se protiv muslimana. Tad se muslimani obhode prema njemu kao prema kao prema, prema kjafiru. To su dakle zijadove, zijadove riječi. Kada je riječ o ovoj meseli, neću navoditi dokaze iz Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alaihi wasallama o tome da je pomaganje nevjernika protiv vjernika bilo kojim vidom pomaganja kufr koji čovjeka izvodi iz vjere, stoga što se izijad slaže sa tim tekstovima. Ali je problem u tome što ih on, bez jasnog i vjerodosljenog dokaza, ograničava na tjelosno, tjelesno pomaganje. Iako šarijatski tekstovi nisu napravili nikako podvajanje između riječi ili djela, niti su tako nešto iz tih tekstova shvatili učenjaci ahlu sunnata vol džemata. Stoga ću spomenuti govor prijašnjih i sadašnjih učenjaka po pitanju svatanja ove mesele, mesele pomaganja nevjernika protiv vjernika, kako bi vidjeli da li su učenjaci Selepa i Halepa shvatili iz ovih šarijatskih tekstova ono što je shvatio Zijad ili ne. Napominjem da ću opet prenositi citate u Lemem spomenuti samo one citate u kojima se spominje da je pomaganje riječju, imetkom, oružjem, mišljenjem i tome slično kofr koji izvodi iz vjere, a sve to ne predstavlja tjelesno, tjelesno pomaganje za koje kaže zija da je samo ono isključivo kofr koji izvodi iz vjere. A kada bi spomenuli sve citate u Leme u kojima oni generalno govore da je pomaganje nevjernika protiv vjernika kufr, bez pravljenja razlike između pomaganja tijelom, jezikom i metkom i tome slično, to bi se udužilo, zato ćemo spomenuti jasne, precizne citate učenjaka ahlu sunnata wal džemata.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 A ko to čini, sa Allahom nema ništa, izuzev ako se time od njih štite. Kaže Ibn Đarir, rahime Allahu ta'ala, značenje ovog ajeta je ne uzimajte o vjernici nevjernike za pomagače i zaštitnike s kojima prijateljujete u njihovoj vjeri i pomažete ih protiv muslimana i ukazujete im na njihove slabosti. Ko to radi, takav sa Allahom nema ništa, to jest Allah se odregao, odrekao od njega zbog njegova riddeta, odmjetništva, od njegove vjere i ulaska i ulaska u kufr. Završen citat Ibn Žerira, rahimeullahu ta'ala. Dakle, pogledajte kako ovdje Ibn Žerir spominje ukazivanje na slabosti muslimana. A to nije cijelesno pomaganje, ali ga Ibn Žerir svrstao u djela koja za sobom povlače, povlače riddet. Šejh Ahmed Ašaki, rahmeullahu ta'ala, govoreći o pomaganju Engleza i Francuza protiv muslimana u njegovo doba, kaže što se tiče pomaganja Englezima bilo kojim vidom pomaganja, obratite pažnje na ove riječi, bilo kojim vidom pomaganja, u manjoj ili većoj količini, predstavlja riddet i očit kufr u kojem ne koristi opravdanje niti te vild od propisa kufra i odmetništva ga neće spasiti glupa pristrasnost, šuplja politika, niti munatičko ulagivanje, bez obzira radilo se o pojedincima, vladama ili poglavarima. Pogledajte, draga, pogledajte, draga braća, kako šejh Ahmed Šakir generalizuje kufr onoga koji pomaže nevjernike protiv vjernika i ne ograničava ga na tjelesno pomaganje, kako tvrdi Zijad, jer da li se iz riječi šejha bilo kojim vidom pomaganja može shvatiti da je ciljao samo tjelesno pomaganje. Šej Ahmed Šakir je nekoliko redova, redova niže opet još detaljnije pojasnio meselu pa kaže Neka zna svaki musliman i muslimanka da onaj ko pomaže neprijatele Islama, Engleze, Francuze i njihove saveznike koji porobljavaju muslimane, bilo kojim vidom pomaganja, pomaže i bilo kojim vidom pomaganje, pomaganja, ili sa njim sklopi primirje i ne bori se protiv njih čime može, a da ne govorimo o tome da ih pomogne riječima ili dijelom protiv njegove braće u vjeri. Ko uradi nešto od toga pa potom klanja, njegov namaz je batil. Abdesti se, uzmete jemum ili okupa, to mu je batil. Ili posti farz ili na filu, post mu je batil. Ili obavi hađ, hađ mu je batil. Ili da zekat, zekat mu je batil i tako dalje. Neka svaki musliman zna da kada uradi ovu stvar, da mu je propalo njegovo dijelo i svaki ibadet kojeg je činio svome gospodaru, prije nego li je upao u prljavštinu ovog riddeta kojeg je odabrao sebi. Šej Ahmed Šakir se nije zaustavio samo na ovome, drage, draga braćo, već je dodao i rekao, neka znaju žene muslimanke, da ona od njih koja je zadovoljna da se uda za čovjeka čije stanje ovakvo, stanja čovjeka koji pomaže nevjernike protiv muslimana. A ona zna za njegovo stanje. Ili je pak zadovoljna da ostane sa čovjekom za kojeg zna da čini ovaj riddet. Neka zna da je njegov i njen propis u riddetu isti. Završen citat šeha Ahmeda Šakira iz njegove knjige Kelimetu Haq. Pogledajte, dakle, draga braćo, kako šejh prije svega nije napravio razliku između pomaganja tijelom ili riješju, potom nije opravdao neznanjem ili te vilom one koji su pomogli nevjernike protiv vjernika i na kraju je čak njihovom kufru pripojio i njihove žene koje znaju njihov hal, a i pored toga zadovoljne su da ostanu, da ostanu sa takvim ljudima. Nakon toga šeheh min Baz, rahimeullahu ta'ala, prenoseći konsenzus u ovoj meseli, kaže Učenjaci Islama su složni da je onaj ko pomogne nevjernike protiv muslimana, bilo kojom vrstom pomoći, bilo kojom vrstom pomoći, kafir poput njih, kao što kaže uzvišeni, Ja ejuhel ladina amanu la tattahidu ljahuda wan nasara awlija, ba'duhum awlija u ba'd, ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين O vjernici ne uzimajte za zaštitnike, za prijatelje, jevreje i kršćane. Oni su sami sebi zaštitnici, a njihov je i onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati. Allah u istinu neće ukazati na pravi put ljudima koji su zulumčari, koji su nasilnici. Dakle, ni šejk bin Baz nije napravio razliku između tjelesnog ili nekog drugog pomaganja, već je sve to generalizovao riječima bilo kojim vidom pomaganja. A očito je da kada neko kaže bilo kojim vidom pomaganja, po to potpada dakle, svaki, vid, svaki vid pomaganja. Nakon toga, šejh Hamud ibn Uqla Šuaibi rahimeullahu ta'ala kaže, shodno tome, onaj ko pomogne nevjerničke države, poput Amerike i njene saveznice u kufru, protiv muslimana, postaje kafir i odmetnik od islama, bez obzira kakav vid pomaganja bio. Bez obzira kakav vid pomaganja, pomaganja bio, petva šeha Hamuda izdata 21.7.1422. godine, dok je prethodna petva šeha Bimbaza uzeta iz njegovi petvi prvi tom 274. godine. 274. stranica. Nakon toga šejh Sulejman ibn Nasir al-Ulvan, hafizahullahu ta'ala, wa fakka asrahu min suđuni tavagid, kaže, nekoliko učenjaka nam prenosi konsenzus da je pomaganje nevjernika protiv muslimana nefsom i metkom i branjenjem njih, dakle kafira, dijelom i perom, da je to kufr i riddet od islama, jer uzvišeni kaže وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ a njihov je i onaj među vama koji za zaštitnike prihvati. Obratite pažnju, draga braćo, na ovaj ajet, te na činjenicu da ulema kada navodi ovaj ajet, navodi ga kao dokaz da je onaj ko pomogne nevjernike protiv vjernika bilo kojim vidom pomaganja, riječju, djelom i metkom i tome slično, postao nevjernik. Ovo kažem zbog toga što upravo ovaj ajet zijad navodi kao dokaz protiv nas, te da je samo, pomaga, sa, samo pomaganje tijelom kufr. A u stvari ovaj ajet je dokaz, je dokaz protiv njega. Nastavlja šejih Suleiman, hapjeva Allahu ta'ala, pa kaže, pa ima li većeg prijateljevanja od pomaganja Allahovih neprijatela pripremajući im sredstva i mogućnosti za napad na islamske zemlje i ubijanje iskrenih vođa. I ubijanje, i ubijanje iskrenih vođa, petva dakle šeha Sulejmana izdata 3.7.1422. godine i kao da šejh ovom petvom cilja, dakle, upravo na ustupanje zemala i teritorije za bombardovanje muslimana, tada u to vrijeme Afganistana i pruženje, dakle, pomoći nevjernicima u borbi protiv, u borbi protiv muslimana. Dakle, šejh Suleiman ibn Ulvan nam ukazuje da učenjaci prenose koncenzus da je onaj ko pomogne kafire protiv muslimana nepsom ili imetkom nevjernik i otpadnik od islama, pored toga što pomaganje imetkom nije tjelesno pomaganje dok Zijad ne samo da tvrdi da je takav stav pogrešan, već one koji zastupaju ovakav stav smatra tekfirovcima. Šejh Abdullah Sa'ad, hafizahullahu ta'ala, wa fatka asrahu min suđuni talagid, također kaže, ovdje je jedan od poznatih muhaddisa, velikih učenjaka u Saudiji, koji je dakle trenutno u zatvoru Allaha dželjavala, molim da njega i njegovu vraću šejhovi i ostale muslimane izbavi iz zatvora talagita. Kaže, hafizahullahu ta'ala, Neka svaki musliman zna da se pomaganje Allahovih neprijatelja protiv Allahovih evlija bilo kojim vidom pomoći i podrške svrstava u dijelo koje ruši islam. Na to ukazuje knjiga našeg gospodara, sunnet poslanika sallallahu alaihi wasallam i govor učenjaka. Stoga neka se čovjek pripazi da ne izađe iz vjere, a da toga nije isvjestan. Fetva šeha Abdullaha izdata 24.7.1422. godine. Šeh Sefer al-Havalib također kaže, doista pomaganje nevjernika protiv muslimana, bilo kojim vidom pomaganja, pa makar se radilo samo o govoru, da ih dakle pomogne samo govorom, riječima, predstavlja jasan kufr i očit nif, nifak. Počini od takvog dijela je uradio dijelo koje ruši islam, kako to spominju učenjaci neždanske dave i drugi, i takav ne vjeruje u akidu el-wala'a, wal-bara'a, petva šeha Sefera izdata 28.7.1422. godine. Šejh Bišr ibn Fahd al-Bišr hafizallahu ta'ala wa fatke asrahu min suđuni tavagid takođe kaže Na osnovu pomenutog postaje jasno da je pomaganje Amerika u nje, Amerike u njenoj agresiji na Afganistan bez obzira da li to pomaganje bilo ljudima i metkom, oružjem ili mišljenjem predstavlja mu vahere pomaganje kafira protiv muslimana, a to je kufr i odmetništvo od dini islama, ovaj propis obuhvata pojedince, skupine i druge fetva šeha Bišra izdata 1.8.1422. godine. Dakle, vidite kako i šejh Bišr spominje, bez od, ne spominje samo tjelesno pomaganje, već kaže, bez obzira da li to bilo ljudima i metkom oružjem, ili čak šta više kaže mišljenjem. Da im pomogne dakle mišljenjem i da im predloži svoje mišljenje kako i na koji način da pomognu napadnu muslimane i tako dalje i tako dalje. Šejh Abdullah ibn Abdul Latif, alu šejh rahimehullahu taala, od učenjaka Nežda je upitan o razlici između muwalata i tawallija. To je prijateljevanja koje ne izvodi iz vjere i ono koje izvodi iz vjere. Pa je rekao, što se tiče tawallija, to je prijateljevanje koje je kufr, koje izvodi iz vjere poput branjenja nevjernika i pomaganja njih i metkom, tijelom ili mišljenjem protiv, dakle, normalno protiv, protiv muslimana. Ovaj citat se nalazi, dakle, u Duraru Senije, osmi tom 420 i druga stranica. Zatim šejh Muhammed ibn Abdillatif, rahimahullahu ta'ala, kaže, što se tiče onoga ko sa mušicima izađe u borbu protiv muslimana ili ih pomogne svojim tijelom i imetkom, nema sumnje da je njegov propis u kufru, u kufru poput njihova propisa, dakle poput propisa nevjernika, završen citat iz Durara, 8. tom, 456. stranica. Jedan od učenjaka Dave takođe kaže, ko dobrovoljno pomogne mušnike svojim imetkom u borbi protiv muslimana, postao je nevjernik, Durer, 9. tom, 290. i druga stranica. Šej Hamid al-Ali, hafidhu Allahu ta'ala, kaže, dakle, draga braćo, ja se u jednu ruku izvinjavam što moram spomenuti sve ove citate, ali želim da ukažem koliko je dakle ovaj govor kojim je, sa kojim je došao Zijad, koliko je on oprečan stavu ehlo sunata vođe mata i da je toliko veliki broj citata učenjaka dakle koji govore ovo o čemu mi govorimo da je i pomaganje i tijelom i metkom i oružjem i mišljenjem i tako dalje dijelo kufra koji izvodi iz vjere, pa zatim nakon toga dolazi dakle ovaj daja i govori kako je samo tjelesno pomaganje protiv e, nevjernika, protiv vjernika kufr i na taj način okarakterisava svakog ko tekfiri, dakle, zbog nekog drugog muslimanja, zbog nekog drugog pomaganja, on ga, dakle, okarakterisava kao tekfirovca i lijepi mu, dakle, različite pogredne, pogredne nadimke. Kaže šeji Hamid al-Alim, hafiza Allahu ta'ala, dakle, od, eh, učena, od učenika šeha Abdullaha Gunaymana, ko pomogne nevjernike u osnovi, kufaru laslijun, ili pomogne murtede, ili ukazuje na slabost muslimana, protiv koji se kjapiri bore, ili pomogne pomagače nevjernika od murtetske vojske i njihove policije, da uhapse muđahida, Ako ih pomogne riječju, dijelom ili ukazivanjem, dakle da ukaže na mjesto njegovog boravka i tome slično, takav je kafir poput, takav je kafir, po, kafir poput, poput njih, fetva dakle preuzete sa mimberu et tauhida. Zatim nakon toga, šeha Abdulaziz Rajihi, od uleme Rijada, kaže, muvahara i muavene, dolazi u istom značenju, to jest pomaganje mušnika protiv muslimana, kao kada bi bila bitka između muslimana i kjafira, pa on pomogne kjafira protiv muslimana. Pomogne i bilo čime, i metkom, ili oružjem, ili mišljenjem. Kada pomogne kjafire protiv muslimana, postaje nevjenik jer je dao prednost mušicima nad muslimanima, a to davanje prednosti njima neminovno ukazuje na mržnju prema islamu, Allahu i poslaniku sallallahu alaihi wasallam, a to je kufr i riddet, završen citat iz šerhu nevakidi al-islam, govor dakle osmom nakidu, dakle ovo je oštampano, oštampano predavanje šejha ar-rađihija, osnova predavanja, dok dakle, osnova ovog teksta su predavanja koje šejh održao komentarišući, ne, komentarišući nevakidu al-islam, djela koje izvode iz islama. I na kraju, draga braćo, kaže šejh Nasir al-Fahd u svom prekrasnom dijelu Estibjan fi kufri men a'an al-Amerikan, iz kojeg smo, iz kojeg smo mi i prenijeli većinu citata koje smo spomenuli, a prije nego li što opet spomenem njegove riječi, čudno je kako Zijad navodi kako su učenjaci prigovorili ovoj knjizi. Zar Zijad ne zna, zar je zaboravio da su predgovor, predgovor knjizi dala tri alima, tri brda ovog stoljeća čijem znanju niko ne može prigovoriti. Predgovor je dao šejh Hamud ibn Klašu Ajbi, koji u predgovoru ove knjige kaže o njoj. Šejh Hamud je poznatiji od toga da bi vas upoznavao njime. I mislim da nema od vas nikoga da mu, ni da mu šejh Hamud ibn Klašu Ajmi nije poznat. Kaže, rahimeullahu ta'ala, pročitao sam knjigu, et tibjan ti kufri men a'an al amerikan, od uvaženog šejha Nasira al-Fahda, hafidhahullahu ta'ala, i uvidio da je to jedna od najlepših knjiga koja je napisana u ovoj meseli. Šejh Sulejman al-Ulvan također u predgovor ove knjige kaže, to je drugi šejh koji je dao predgovor, kaže, Predamnom je dragocjena knjiga pod nazivom Etibjan fi kufrimen a'an al-amrikan od uvaženog šejha Nasir al-Fahda. Allah mu podario uspjeh i povećao znanje i djelo u kojoj je upozorio muslimane da ne smiju biti pomagači jevrejima i kršćanima protiv njihove braće muslimana. U ovom dragocjenom dijelu su spomenute korisne studije, jedinstvene koristi i velika značenja, a posebno njegovo pomaganje nosiocima teuhida blagoli se ovom šejhu i divno li je ovo što su napisale njegove ruke, doista ovo dijelo zaslužuje pažnju učenjaka i tragaoca i tragaoca za istinom. To je dakle govor šejha Sulejmana al-Ulvana, hafivahullahu ta'ala, wa fekja asrahu min suđunim tavagid, koji se također zajedno sa svojom braćom šejhovima nalazi u nalazi u zatvoru, a šejh Suleiman jedan od najvećih muhaddisa, muhaddisa današnjice. Zatim šejh Ali al-Hudajr, Ovo je treći učenjak koji je dao predgovor ovoj knjizi. A on je učenik šejha Hamuda ibn Kva Šuajbija, učenik šejha Utajmina i drugi, kaže šejh Halil Hudajr, opisujući ovu knjigu, pročitao sam knjigu At-Tibjan fi kufri men a'an al-Amrikan od uvaženog šejha Nasira al-Fahda. Allah mu podario uspjeha i učvrstio ga. I uvidio da je knjiga prekrasna i potpuna u svom poglavlju. Knjiga se piše zlatnim slovima, kako se kaže, a posebno kada se radi o sljedećim poglavljima, zatim je šeji, dakle, spomenuo poglavlja koja, koja, koja sam mu, dakle, izuzetno svidila i dopala i dopala u ovoj knjizi. Dakle, to je stav i to je govor u Leme ovoj knjizi i njenom autoru. I potom dolazi Zijad i govori kako su učenjaci, i to tek tako učenjaci, bez da spomene i jednog imenom i prezimenom i njegov citat, da su ti učenjaci prigovorili ovoj knjizi kako nije neke stvari obradilo u detalje i tako dalje i tako dalje. Eto, mi smo čuli govore učenjaka, a gdje su ti učenjaci koji su prigovorili knjizi i koji su to detalji koje ova knjiga nije pojasnila? I zašto Zijad, kad god govori ovime s Elama, kaže učenjaci su rekli ovo, ovo, učenjaci su rekli ono, ovo nije moj stav, ovo je stav učenjaka. Učenjaci su ovog stava, učenjaci su onog stava i tako dalje i tako. Pa koji su to učenjaci? Imali, imaju li oni svoja imena? I gdje su ti njihovi citati? Da li se ovakvom metodom kod slušalca želi steći dojam kao da to što Zijad govori da je to istina i da za njega i za njega stoje svi učenjaci, a da, a da iza ovih tekfirovaca i kvazi daja ne stoji osim nekoliko tih kvazi učenjaka Maktisija i, i, i nekih drugih. Nadam se da je nakon gore spomenutih citata jasno ko to u istinu slijedi u lemu sa dokazima, a ko samo govori ulema je rekla ovo, ulema, ulema je rekla ono, ovo je stav učenjaka, i tako dalje, i tako dalje. Da se vratimo citatu šeha Nasir al-Fahda, hafila Allahu ta'ala, وَفَكَ أَسْرَهُ مِنْ سُجُنِ تَوَغِيدِ koji kaže, znaj da je bilo koji vid pomaganja nevjernicima u njihovom ratu protiv muslimana. Pa nabraja, bez obzira radilo se o pomaganju tijelom, ili oružjem, ili jezikom, ili srcem, ili peron, ili imetkom, ili mišljenjem, ili nečim drugim, kufr i riddet od islama, da nas Allah sačuva, da nas Allah sačuva od toga. Pogledajte koje sve stvari, nabraja šeik Nasir al-Fat, hafidhahu Allahu ta'ala, pa spominje i oružje, i tijelo, i oružje, i jezik, i srce, Ovdje kada kaže srce cilja, a Allah najbolje zna da svojim srcem priželjkuje da, pom, da dakle, pobjede nevjernici nad, nad vjernicima. Da ih pomogne dakle, srcem, perom i metkom mišljenjem ili nečim drugim. Završen dakle, ovaj citat šeha Nasirla Fahda iz njegove knjige Estibjan 48. 48. stranica. Navođenje ovih citata u Leme, draga braćo, završavam riječima šeha Hamuda ibn Uklašu Ajbija, koji u predgovore knjige, predgovoru knjige šejha Nasira, koji smo malo prije spomenuli, kaže Nema sumnje da je ova mesela, mesela pomaganja nevjernika protiv vjernika, mesela slaganja i žmaa učenjaka. Stoga je doista čudna stvar i gurbec vjere da ova mesela koja je jasna poput sunca postane predmet džehla i najasnoće kod nekih učenjaka, a time još preče i kod drugih, wala hawla wala kuvvete illa billah, završen citat šeha Hamuda ibn Uklašu Ajbija. Kažem, draga braćo, ako je ova mesela za čudo postala nejasna danas nekim učenjacima, shodno riječima Hamuda ibn Uklašu Ajbija, onda nije čudno da je postala nejasna i zijadu. Ali ono što je još čudnije, čudnije jeste to što zijad one koji tekfire zbog pomaganja nevjernika protiv vjernika, ne samo tijelom, već i metkom, ili oružjem, ili omogućavanjem sredstava i teritorije za napad na muslimane, što ih on smatra tekfirskim Nostradamusima, teškim džahilima i tome slično. A istinu kažu činjaci kada kažu čovjek je neprijatelj onome što ne poznaje. Čovjek je neprijatelj onome što ne poznaje, to je čovjek ako ne zna neku stvar, dobro, onda je on neprijatelj te stvari, spram te stvari zbog svoga, svoga džehla u toj stvari. Ostaje, draga braćo, da u okrilu ove greške spomenemo odgovor na dokaze koje je Zija spomenuo, ako se mogu nazvati dokazi, a prije nego li spomenem te dokaze, želim reći da prethodno navedeni citati u Leme, kao i žma kojeg neki od njih prenose, pobijaju svaki vid svatanja koji izlazi iz okvira njihova svatanja, jer se učenjaci neće složiti na, neće složiti na zabludi. Prvi dokaz za kojeg Zijad tvrdi da je protiv nas, a on je u stvari protiv njega, a to su riječi uzvišeno. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ a njihov je i onaj među vama koji za zaštitnike prihvati. Ja sam vam malo prije spomenuo da obratite, obratite pažnju na ovaj ajet, jer su ga učenjaci spominjali kao dokaz da je onaj ko pomogne nevjernika, nevjernika protiv vjernika i sa imetkom i, i oružjem i mišljenjem i tako dalje nevjernik, pa su naveli ovaj ajet. A Zijad kaže da je protiv nas. Čudno je kako Zijad ovaj ajet navodi sebi kao dokaz, pored toga što ga je svaki učenjak rekao koji govori o MSL i pomaganja nevjernika protiv vjernika, naveo kao dokaz da je nevjernik onaj koji pomogne protiv muslimana bilo kojim vidom pomaganja. Pa kako i na koji način je ovaj aje dokaz njemu, ja doista to ne shvatam. Kroz govor u Leme smo vidjeli da su, da, da su pomaganje nevjernika protiv vjernika i tijelom i metkom i, ne, i nečim drugim svrstali u teoli uzimanje nevjernike za prijatelje, za, zaštit, za zaštitnike, što izvodi iz vjere. Ono što je također još čudnije jeste činjenica na osnovu koje Zijad želi dokazati ispravnost svoga stava, da je samo tjelesno pomaganje kufr, a to je da on navodi kako je ovaj ajet objavljen povodom Abdullaha ibn Sebe'a, koji se odvojio od muslimanske vojske i zajedno sa 300 vojnika ocijepao se od muslimanske vojske. Pa gdje je ovome dokaz da onaj ko na neki na, drugi način mimo tjelesnog pomaganja nevjernika protiv muslimana, da takav nije počinio dijelo kufra, Zijad želi da kaže ovim primjerom, želi da kaže da je Abdullah ibn Seme sebe pomogao nevjernike jer se povukao iz muslimanske vojske. Ali to nije mesela o kojoj mi govorimo, već mesela odmaganja muslimana. Abdullah ibn Sebe je ovim postupkom odmogao muslimane, ali nije pomagao tijelom i metkom, oružjem ili nečim drugim kjafire protiv muslimana. I zato je sasvim normalno da ga poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije protekpirio niti njega niti 300 ljudi koji su se odvojili sa njim. Kaab ibn Malik je zajedno sa dvojicom ashaba odmogao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme jer nije učestvovao u bici na Tebuku. Da li može sada neko doći i reći da su oni pomogli kafire protiv muslimana, a poslanik ih nije protekpirio? Takođe, ako bi skupina, ako bi musliman ili skupina njih pobjegla sa bojnog polja, kao što je to bio slučaj sa određenim ashabima u bitci na Uhudu. Oni su time odmogli muslimanima, ali time nisu pomogli kjafire protiv muslimana. I zato je poslanik s.a.v. pomenutu stvar, bježanje sa bojnog polja, svrstao u grije koju propaštava čovjeka, a ne u dijelo kufra. Ko je od učenjaka rekao da su oni na taj način pomogli kjafire protiv muslimana, kako to Zijad želi reći. Zatim, nakon toga, drugi dokaz, a to je izlazak Abasa Amidže poslanika sallallahu alaihi wa sallame u redovima Kurejšija na dan Bedra. Zija se slaže da je to dijelo kufra, jer je čovjek dakle, svojim tijelom izašao biti na Bedru, ali je problem u tome što on ovom predajom želi ograničiti kufru pomagača nevjernika protiv vjernika samo na tjelesno pomaganje. Nigdje u hadisu ne stoji da je poslanik sallallahu alaihi wa sallame ograničio kufru pomagača nevjernika protiv vjernika na tjelesno pomaganje niti su tako nešto shvatili poznati i priznati učinjaci Ahlusuneta. Naprotiv njihovo shvatanje je sasvim oprešno zijadovom shvatanju, kako smo to vidjeli kroz prethodno navedene, navedene citate. Da li ovim primjerom zijad želi reći da kada bi pretpostavili da Abbas radijallahu anhu nije izašao sa nevjernicima u biti na bedru, ali da je rekao Ebu Džehlu na primjer, ja ti stojim na raspolaganju, uzmi šta god hoćeš od moga imetka, i bori se protiv poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je istina i vjernika koji ga slijede a koji su na istini. Dakle da ne bude da je porekao poslanika, ne, nego da dakle, na primjer da kaže da su na istini i da su vjernici također na istini. Ja ti stojim na raspolaganju. Uzmi šta god hoćeš od moga imetka, bori se protiv poslanika i ashaba. Uzmi moje konje, moje deve i oružje i bori se protiv njih. Ja sam svojim tijelom se neću boriti, ali ti se bori. Evo ti, moj imetak ti stoji na usluzi da li bi i jedna razumna osoba koja posjeduje osnovno znanje o islamu tada rekla da Abbas radijallahu anhu time ne bi bio kafir jer nije tjelesno pomogao, pomog, pom, pomogao nevjernike protiv vjernika? Allahu se utičem da ja ili bilo koji musliman ima ovakvo svatanje o Allahovoj subhanahu wa ta'la vjeri. A ako neko prigovori i kaže da, je, da ovaj primjer nije na mjestu jer se radi o pomaganju nevjernika protiv poslanika sallallahu alaihi wa sallamem, onda kažemo dobro, evo vam drugi primjer. Šta mislite da je Omer radijelahu anhu poslao vojsku protiv nevjernika, te da je potom neko od muslimana pružio pomoć i metkom, oružjem i tome slično, te potom bio, pružio dakle pomoć nevjernicima, ili i metkom, ili oružjem i tome slično, te potom bio doveden pred Omera radijelahu anhu, da li bi mu Omer radijelahu anhu rekao ti svojim postupkom nizi izašao iz Islama, ti si fasik, ali nisi izašao iz islama. Ili bi se pak, draga braćo, ili bi pak Omer isukao svoju sablju i pomenutu, pomenutu osobu okarakterisao kao nevjernika i munafika. Sigurno da bi uradio ovo drugo, a kako i ne bi, kad je Omer radijelao Hanu, zbog mnogo manjeg postupka, a to je slanje pisma nevjernicima Meke i njihovo obavještavanje o dolasku poslanika, salallahu alaihi veseleme, što je uradio Hatib, Omer radijelao Hanu za tako sitan postupak, tražio dozvolu od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da Hatibu zbog toga odrubi glavu i nazvao ga munafikom i nevjernikom. I treći dokaz koje, koji se može eto reći da je dakle jedan od najboljih od svih dakle ovih dokaza koje je spomenuo, najbolji dokaz pored dakle njegove slabosti, ali eto bolji od ostali, a koje je Zijad spomenuo, a to je postupak plemenitog ashaba, učesnika bedra, Hatiba ibn Abi Belta, radijallahu anhu, koji je kada je saznao da poslanik sallallahu alejhi ve selleme namjerava osvojiti Meku, poslao pismo nevjernicima u kojima ih obavještava o namjeri poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ne bi li na taj način kod Kurešija imao zalog na osnovu kojeg bi oni sačuvali njegov imetak i porodicu. Zijad dakle kaže kako je Hafi pomogao nevjernike, ali ih nije pomogao tijelom, te stoga nije bio, nije bio kafir. Prije svega kažemo Ja i Zijad se vjerovatno slažemo oko načelnog pravila ehlu sunnata u ođemata, a to je slijedjenje Kur'ana i sunnata shodno svatanju, svatanju selepu saliha. Stoga postavljamo pitanje, ko je od selepa ispomenutog hadisa svatio ono što je Zijad svatio i ko je od njih ovaj hadis naveo kao dokaz da pomaganje nevjernika protiv vjernika nije kufr, osim ako se radi o pomaganju, o pomaganju tijelom. Zar svim učenjacima koje smo naveli, a neki od njih su i prenijeli konsenzus, nije bio poznat ovaj postupak Hatiba, ili su ga znali, ali ga pored toga nisu, iz njega nisu shvatili ono što je Zijad shvatio, te su pored toga protektirili onoga ko na bilo koji način pomogne nevjernike, nevjernike protiv protiv muslimana. Dakle, ko je to rekao? Gdje su ti učenjaci? Zija često baca ovaj kamen nama i kaže, ko su ti učenjaci? Ko je to rekao? Evo, mi smo naveli učenjake. Gdje su ti učenjaci koji su zastupili stav kojeg je Zija, kojeg je Zija spomenuo? Druga stvar, a to je da se ulema razišla oko postupka Hatiba ibn Abi Beltara, radijelahu anu. Da li je njegov postupak? Da li predstavlja tevelli el kufar, prijateljevanje sa nevjernicima koje izvodi iz vjere, ili pak predstavlja muvala, prijateljevanje sa nevjednicima koje ne izvodi iz vjere. Pa da vidimo šta su učenjaci rekli i kako su shvatili ovaj postupak Hatiba radijallahu anhum. Šek Nasir, da vraćamo se opet njemu, je govor o ovom hadisu svrstao u zadnje poglave svoje knjige Etibjan. Konkretnije, ovaj zijadov dokaz je svrstao u poglave o odgovorima na šubhe, oni koji su stava da pomaganje nevjernika protiv vjernika nije kupr. Pa kaže, hafizahullahu ta'ala, a ovaj govor, dakle, nasira, se smatra kao i govor šeha Hamuda, i kao da je govor šeha Alija, Hudajra i kao da je govor šeha Sulejmana, jer su sva trojica dali, dakle, predgovor ovoj knjizi i pohvalila ovu knjigu. Kaže, hafizahullahu ta'ala, Hatib radijallahu anhu je bio od onih koji su pomagali vjerovjesnika protiv njegovih neprijatelja. Pomagao ga je svojim tijelom i metkom, jezikom i mišljenjem u svim bitkama. Prisutvovao je Bedru i Hudejbiji, a njeni učesnici su zasigurno u džennetu. On je pomagao poslanika sallallahu alejhi ve selleme i u toj bitci, dakle prilikom osvajanja Mekke prije koje je poslao pismo. Izašao je zajedno sa muslimanima da se svojim tijelom i metkom bori protiv mušika. Nikada se s njegove strane nije desilo da je pomagao kafire protiv muslimana. Ni svojim tijelom, ni metkom, niti jezikom, niti mišljenjem. Pored toga, kada je napisao pismo Kurešijama u kojem ih obavještavao izlasku poslanika sallallahu alaihi wasallam, a to nije bilo pomaganje nevjernika s njegove strane, jer će se on sam boriti sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam protiv njih i bio je ubijeđen u pobjedu. Pored toga, dakle, kada je to uradio, Omar radijallahu anu da je obfužio za nifar. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je opitao Hatiba o postupku, a on je negirao od sebe kufr i riddet, te je povodom njega objavljen kuranski ajet koji se uči do sudnjeg dana, prvi dakle ajet sure Al-Mumtahine, tako da je kada šeih Nasir u ovom hadisu najveći dokaz da se onaj ko pomogne kafira protiv muslimana, tijelom i metkom, jezikom i tome slično, odmetnuo od dini islama. Nakon toga kaže, pismo koje Hatib uputio nevjernicima ne predstavlja pomaganje njih protiv muslimana. Neki historičari, kako navodi Hatib u Fethum, sedmi tom, 520 stranica, navode sadržaj Hatibova pisma, te da je u njemu stajalo. O skupino Kurešija, poslanik vam dolazi sa vojskom poput noći, koja se kreće poput bujice, a tako mi Allaha, kada bi došao i sam, Allah bi ga pomogao i ispunio svoje obećanje, pa gledajte kako ćete postupiti, wassalam. Iz ovog postupka nema nečega što se može razumjeti kao pomaganje nevjernika protiv vjernika. Ono što je Hatib uradio, predstavljalo je kršenje naredbe poslanika sallallahu alaihi wasallame, a to je veliki grije kojeg su opisala prethodna Hatibova dobra djela, dakle, njegovo, učest, njegovo učestništvo biti na bedru i druga djela. Šeh Nasir nastavlja i kaže, učenjaci su se nakon toga razišli oko postupka Hatiba, da li je on kufr ili ne. Pa ako kažemo da je njegov postupak kufr, onda je to dokaz da je pomaganje nevjernika protiv vjernika sa tako malim postupkom kufr, što ujedno ukazuje da ono što je veće od takvog postupka, poput pomaganja nevjernika tijelom ili metkom, još preče da bude kufr. Dakle, šta želi se ih da kaže? Želi da kaže da je jedna skupina učenjaka ovo dijelo svrstala u kufr, s tim što su rekli da je Hati bio opravdan zbog svog te vila, Ne zbog svoga učesništva u Bedru, kako spominje Zijad, ne, ne zbog svoga tevila, kako spominje Hafid ibn Hajar. Da tim pismom neće naškoditi poslaniku sallallahu alaihi wasallame. Te ga je stoga poslanik sallallahu alaihi wasallame opravdao i oprostio mu ovaj posrtaj. Ako uzmemo dakle ovaj stav uženjaka, gdje je ovako malo dijelo, a to je slanje pisma nevjernicima u kojem je obavještava dolasku poslanika sallallahu alaihi wasallame, u čvrst jekin da će Allah pomoći poslanike i poraziti nevjernike, Pa kakav je tek onda slučaj sa onim ko uradi stvari koje su mnogo krupnije od toga, poput pomaganja nevjernika, vojnicima, oružjem i metkom, ustupanjem teritorije sa koji će polijetati njihovi avioni u borbi protiv muslimana i tako dalje. Zar ovakvi postupci nisu preči da se ukarakterišu kufrom i odmetništvom od vjere od strane onoga ko tvrdi da je, da tvrdi da je musliman? Šeh Nasir kaže potom, Ako kažemo da djelo Hatiba nije kufr, kako kaže druga skupina učenjaka, onda je to zbog toga što on u suštini svoga djela nije pomogao nevjernike protiv muslimana. Ali pored toga, pomenuti postupak vodi ka kufru, ako uzmemo ovaj stav učenjaka, onda ovaj postupak ne može poslužiti kao dokaz u ovoj našoj meseli, to je sad uzmemo ovo drugo mišljenje učenjaka da Hatibov postupak nije bio kufr, jer nije predstavljao pomaganje nevjernika protiv vjernika, onda oni koji kažu da pomaganje nevjernika protiv vjernika nije kufr, ne mogu uzeti ovaj primjer kao, kao dakle dokaz, završen citat iz snige šeha Nasira, Etibjan. I na kraju govora o ovom hadisu kažem, zar se ovaj postupak Hatiba radijallahu anu, koji je bio ubjeđen u poraz mušika, i pobjedu poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji se uvijek borio uz poslanika svojim tijelom i metkom zar se ova njegov postupak može porediti sa tagutima koji su uvijek na strani nevjernika koji svesrdno pomažu u tome pružajući im svoje zemlje oružje i metke i koji se bore u njihovo ime pa kada najvećem tagutu današnjice ide u prilog borba protiv Rusije na primjer onda vidiš kada tagudi tada svesrdno pomažu muđahide jer, jer je borba muđahida u korist tog taguta, ali onda kada dođe red na borbu protiv tog najvećeg taguta od strane, dakle, boraca na Allahovom putu, onda ih vidiš kako staju na stranu tih taguta protiv iskrenih Allahovi dželevala boraca, pa jesu li ova dva primjera ista? Hel jeste u jani metela? Nikako se ne mogu porediti. I na kraju ove tačke da pročitamo samo još govor Ibn Hazma o ovoj meseli, jer zijad nakon što smo spomenuli riječi Ibn Hazma, gdje on prenosi žma o tome da je onaj ko pomogne kjapire protiv muslimana nevjernik, kaže Zijad da je ovaj ko priča ovo, da je pročitao i dalje, da je malo čitao više o Ibn Hazmu u njegove knjizi Al-Muhalla, našao bi kako Ibn Hazm u detale piše ovom pitanju. Kad je to kufr koji izvodi iz Islama? To su riječi Zijada. Ono što će možda svakom od vas biti čudno, što će ga začuditi, jeste zašto Zijad nije spomenuo te detalje o kojima govori Ibn Hazm, a koje smo mi sakrili po znacima navoda. Ako taj govor ide u njegovu ruku i korist, a protiv nas, zašto ga nije spomenuo? To će nam biti jasno nakon što spomenemo čitav govor Ibn Hazma u ovoj meseli iz njegove knjige El Muhalla. Evo kompletnog govora Ibn Hazma o ovoj meseli kojeg nisam spomenuo u cjelini u predavanju jesmo li mi tektirovci zbog skučenosti vremena kako se ders ne bi odulio zalaženjem u detalje. Kaže Ibn Hazim, mesela, ko dobrovoljno ode u Darul Harb, nevjerničku zemlju protiv koje se muslimani bore, suprostavljajući se muslimanima, da li je time postao murted ili ne? I onaj ko se pomogne stanovnicima Darul Harba protiv muslimanima, pa, ka, pa makar i ne napustio islamsku zemlju, dakle bakar se iz islamske zemlje pomogao nevjernicima, da li je time postao murted ili ne. Naslovio dakle tako ovo zasebno poglede. Pa je nakon toga Ibn Hazm naveo predaje o robu koji pobjegne u zemlju širka, ja ću spomenuti samo predaje bez njihova seneda, predaja od Džarira radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alihi vseleme rekao, kada rob odbjegne, ne prima mu se namaz ako kao takav preseli, preselio kao nevjernik te je Džariru nakon, što, to, nakon toga odbjegao rob, te ga je on uhvatio i pogubio. Šabi prenosi od Džarira, on od poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao, kada rob odbjegne u širk, onda je njegov krv halal. Potom Ibn Hazm navodi još jedan rivajat od Džarira u kojem stoji da je rekao, koji god rob pobjegne od svojih štićenika, postao je nevjernik sve dok se ne vrati njima, a potom kaže Ibn Hazm, u rivajetu Mughira od Šobe, koji je musne, stoji da abd, rob, biva kjafir boravkom u zemlji kufra. Spolnje značenje ove predaje ukazuje da se cilja na roba, jer se za slobodnog čovjeka ne kaže da je odbjegao. Ali rivajet Ebu Ishaqa od Šabija pojašnjava da se ovo odnosi i na roba i na slobodnog čovjeka. Kao i to da odbjegavanje koje je kufr jeste kada abd, rob, pobjegne u zemlju širka. Ovaj termin abd obuhvata svakog i roba i slobodnog, gdje su svi Allahovi robovi, Od Ebu Hure radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Uzvišeni Allah kaže Podijelio sam namaz između mene i moga abda, roba, na dva dijela, a mom abdu pripada ono što tražim. Dakle ovdje uzvišeni kaže Hvali me moj abd u ovom dakle hadisu. Pa želi da kažem hazm kako riječ abd dolazi i dakle za onoga, i, i, i za onoga koji je slobodan, a i za onoga koji je um, koji je u robstvu. Kaže dalje, također termin i bak, odbjegavanje, se koristi i za slobodnog. Kaže uzvišeni govoreći o Junusu, iz ebeka ila fulkin mešhun, kad on odbježe na lađu. Uzvišene nas obavještava o svome poslaniku Junusu, koji je bio slobodan, dakle nije bio rob, da je odbjegao, srde, odbjegao srdeći se. Na osnovu toga saznajemo da onaj ko izađe iz islamske zemlje u Darul Harb, nevjerničku zemlju protiv koje muslimani dakle ratuju. Da je takav odbjegao od Allaha, imama muslimana i njihova džemata. Ovo također pojašnjava hadis u kojem stoji da se poslanik sallallahu alejhi ve selleme odriče od svakog muslimana koji boravi među mušricima, a poslanik se ne odriče osim od kafira, jer uzvišni kaže: "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd", a vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Potom nastavlja sve ovo govor Ibn Hazma, nastavlja i kaže Na osnovu ovoga ispravno je da je onaj ko se priključi zemlji kufra i rata, boreći se protiv muslimana, takvim postupkom postao murted. Za njega se vežu svi propisi riddeta od ubijstva, kad god se takvog domogne, ohalalivanje njegova imetka, raskidanje njegova braka i ostalih propisa. A onaj ko pobjegne u državu protiv koje se ratuje, zbog zulma kojeg se za sebe bojao i nije ratovao protiv muslimana, niti je pomogao u borbi protiv njih, niti je među muslimanima našao nekoga ko bi zaštitio, takav nije grešan jer je on prinuđen i prisilen. Prethodno sam spomenuli da je Zuhri odlučio, ukoliko Hišam ibn Abdul Melik preseli, da se on preseli kod Rimljana, da Zuhri ode kod Rimljana, zbog toga što se Walid ibn Jezid zavjetovao da će ga ubiti ukoliko se domogne, ukoliko ga se domogne, a Walid je trebao biti namjesnik nakon Hišama. Kome je situacija ovakva, nema sumnje da je opravdan. Isto tako musliman koji stanuje u Indiji, Sindi, Sindu, Kini, Sudanu ili kod Rimljana, ukoliko nije u stanju da napusti takvo mjesto zbog puno čeljadi, ili zbog manjkavosti i metka, ili zbog slabosti u tijelu, <clears throat> ili zbog nepostojanja puta, takav je opravdan. A potom kaže, obratite pažnju na ovaj dio, A ako se ostajući u toj zemlji bori protiv muslimana ili pomaže nevjernike protiv njih, služeći ih ili pišući njima, onda je postao kjafir. Onda je postao kjafir. Gledajte kako Ibn Hazm spominje kao dijelo kufra da čovjek piše dakle kod njih da im bude kao pisar onda kada se oni bore protiv bore protiv muslimana. Eto, to je citat Ibn Hazma kojeg smo mi, kojeg smo mi sakrili po znacima navoda. Kaže dalje, da neko ne kaže da smo opet nešto, jer da je sakrili, nastavit ćemo do kraja govor e, Ibn Hazma, kaže, ako živi sa njima radi Dunjaluka, i tada je kod njih poput zimnije štićenika, a u stanju je priključiti za muslimana u njihovoj zemlji, onda nije daleko od kufra i nema opravdanja, molimo Allaha da nas sačuva, kaže, od od toga. Dakle, pogledajte, čak i kada se ne bori protiv muslimana i kod njih je po, musliman poput, dakle, vim je poput štićenika, a u stanju da se priključi muslimanima, Ibn Hazm kaže, nije da ne tekviri ga, ali kaže, nije daleko od kufra. Potom Ibn Hazm govori o onome ko boravi u zemlji kojom vladaju sekte koje se pripisuju islamu, a koje su izašli iz islama poput Obejdija, koji su vladali Misrom, dakle, Egiptom, Karamite i drugi, što se ne veže za ovu temu o kojoj govorimo, a ako neko misli da smo opet nešto sakrili, zatajili, neka se vrati na ovaj govor Ibn Hazma, pa nakon toga Ibn Hazm završava ovu meselu i kaže, A što se tiče, a što se tiče onoga od muslimana koji je na granici, ako ga njegova sržba navede pa se potpomogne mušnicima i harbijunima, ljudima dakle iz nevjerničke zemlje protiv koje muslimani ratuju, i dopusti im da ubijaju onoga ko se njima suprostavlja od muslimana, da im uzimaju i metak ili da ih porobljavaju. Obratite pažnju da je ovo sada sasvim druga mesela o kojoj Ibn Hazm govori, Ovo nije mesela kada kjafir ratuje protiv muslimana, pa ga musliman pomogne, što predstavlja kufr. Već je ovo dakle mesela kada se musliman bori protiv muslimana, pa prizove nevjernika u pomoć. Kažem, Ibn Hazm, ako je njegova ruka gornja, ruka dakle tog muslimana, ako je njegova ruka gornja, ima vlast nad njima, i kjafiri slijede njega, dakle pod njegovom su kontrolom, onda je on tim postupkom na vrhuncu fiska, ali time nije nevjernik jer nije učinio nešto što iziskuje kufr. Ali, ako je nad njim, ako je se nad njim sprovodi odluka nevjernika, dakle oni su ti koji imaju vlast nad njim, onda je on kjafir shodno onome što smo spomenuli, a ako su podjednaki u tome, dakle niti on ima vlast nad njima, niti oni nad njim, onda ne vidimo da je time postao kjafir, Allah najbolje zna, završen citat iz dakle, knjige Ibn Hazma, El Muhalla 13. tom 66. do 60 i osme stranice. Dakle, pogledajte, to je taj govor koji smo mi zatajili, kako Zijad kaže, nismo ga do kraja ovdje pročitali, a, Ibn Hazm, a govor Ibn Hazma je u potpunosti protiv, protiv dakle, e, njegova stava, pa je čak dakle, na kraju, kako vidite iz ovog citata, Ibn Hazm rekao da je čak nevjernik i musliman koji prizove kjafire u pomoć, pa pa se bori protiv muslimana ukoliko su dakle nevjernici ti koji su gornji, gornji i ukoliko oni imaju vlast nad moćnim se na tim na tim dakle muslimanom. Eto, rekao još jednom, to je taj citat Ibn Hazma kojeg smo sakrili i kojeg nismo spomenuli do kraja. Ima li u ovom tekstu i jedne riječi koja ide u prilog zijadovoj tvrdnji da je samo onaj ko tjelesno pomogne kjafire postao nevjernik ili je pak činjenica da je govor Ibn Hazma protiv njega i opreča njegovom svatanju jer je Ibn Hazm protekfirio onoga koji je kod nevjernika zbog opravdanog razloga kako je naveo, naveo Ali pomaže njih kakvom uslugom ili dakle ili pisanjem. Takođe na kraju dakle ovog citata Ibn Hazm je kao što ste vidjeli protektirio muslimana koji pozove mušnike u pomoć protiv muslimana ukoliko su nevjernici gornji imaju prevlast i kontrolu nad tim muslimanom. Pa ako Ibn Hazm protektirio ovakvog čovjeka u ovakvoj situaciji a koji se zbog sržbe potpomogao kafirima i borio protiv muslimana, šta bi tek Ibn Hazm rekao za današnju situaciju kada su krstaši jasno na jeziku svog taguta objavili muslimanima krstaški rat, želeći da sruše tada postojaći ovde islamsku državu, Allah ubrzao njen povratak, povratak, pa im potom većina, ako ne i svi arapski taguti, priskaču u pomoć stavljajući svoje zemlje, oružje i metak i ostala sredstva njima na, njima na raspolaganju. Tako vam Allaha imali i jednog pravednog čovjeka koji pročita ovaj govor Ibn Hazma, a da potom kaže kako Ibn Hazm ne bi protektirio ove koji rade ove pomenute stvari koje smo spomenuli i još mnogo, mnogo više od toga što nismo spomenuli. Dakle, kao što kažu Arapi, Iza orife sebeb, dapale lađeb, kada se sazna za sebeb, onda nestaje čuđenje. Kada smo uvidjeli sebe radi kojeg Zijad nije nave ove citate Ibn Hazma, napavljući na, nas da smo ih prikrili i nismo pročitali do kraja, onda nestaje čuđenje jer su ti citati, nestaje čuđenje zašto ga nije spomenuo, jer su upravo ovi citati Ibn Hazma u potpunosti protiv njega, a ne u njegovu, a ne u njegovu korist. Zijad je često nama tokom svog obraćanja, predavanja, draga braćo, govorio, bacao dakle onaj kamen i govorio ko je to rekao od učenjaka, ko zastupa taj govor, pored toga što hvala Allahu za svaki navedeni govor, donosimo dokaze iz Kur'ana i sunnata i usto govor, svatanje učenjaka, Evo, mi sada ponovo vraćamo taj kamen Zijadu i pitamo ga, Zijade, koji je to učenjak rekao, ovo što si ti rekao, da je samo cjelesno pomaganje nevjernika protiv vjernika kufru, a i kada bi, pretpostavimo, došao sa nekim govorom, on se ne bi uzeo u obzir, već bi se smatrao šadom, iznimnim stavom, jer se suprostavlja i žmau kojeg je prenijelo nekoliko učenjaka o tome da je onaj ko pomogne nevjernike protiv vjernika, bilo kojom vrstom pomoći postao postao nevjernik. Wala hawla wala quwwata illa billah. Draga braćo, ja sam dakle mislio da da ću večeras obraditi dvije mesele. Dakle, ovu prvu meselu, meselu pomaganja nevjernika protiv vjernika, kao i drugu meselu, a to je mesela pravdanja neznanjem u velikom širku, radi koje nas zija također, također optužuje da smo, da smo tekfirovci. Ali, kao što vidite, samo govor o ovoj prvoj dakle, stvari je od nas uzeo sahat vremena. Tako da bojim se da ne bi dakle a, odulio sa govorom ovoj drugoj tačci. Ostavit ćemo inša Allahu tada ovo predavanje. Ako nam dakle brat, ako nam brat a, Ebu Amina, brat Izet, ustupi dakle termin, onda ćemo inša Allahu tada sutra uz Allahu subhanahu tada pomoć nastaviti dakle sa ovim predavanjem, sa drugom tačkom. A ako dakle nam termin ne bude bio ustupljen, onda ćemo inša Allahu tada sa ovim predavanjem nastaviti nastaviti, dakle, uh, sljedeće subote, inša Allahu ta'ala, ako nas Allah, žele, vala, poživi do tada, a može, pitaj odmah brata Ebu Aminu, ako, ako ovaj, da bi braća bili, dok su tu, dakle, obavješteni, uh, pitaj, dakle, brata, a ja još jednom, dakle, tražim halala, što sam ovako odužio, kada je u pitanju samo jedna mesela, ali s obzirom da nas daja, ovaj daja optužuje, da mi ne govorimo u detare, iako smo za svaku od ovih mesela govori u detalj na drugim, mjesti, na drugim mjestima, morao sam, ne dakle, u, u skroz, ne skroz opširno, ali ne i skroz sažeto, da malo detaljnije pojasnim ovu meselu, da pojasnim u govoru učenjaka, te da oni koji imaju šubhe po pitanju ovih stavova i po pitanju ovog menheža, uvide da ovo nije stav nekih kvazi učenjaka, da ovo nije stav nekog kvazi učenjaka koji se zove Maktis i tako dalje. Jeste li čuli da smo večera, večera spomenuli jedno ime, dakle, riječi Mahdisija, e, e, ime Mahdisija ili njegov stav i tako dalje. Ne dakle, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, puno je dakle tih učenjaka na koje se mi pozivamo i koje slijedimo, ne dakle slijepo, već sa dokazima iz Allahove knjige i sunnata Allahova poslanika, sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari iskrenost u riječima i djela. U, i djelima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam istinu prikaže istinom i da nam olakša njeno slijeđenje, a da nam neistinu prikaže neistinom i da nas učini što dalim od nje. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da svakom od nas, da svakom daji pokaže istinu istinom i da mu je olakša, da je olakša, da, da mu olakša njeno slijeđenje, a da mu neistinu batil prikaže neistinom, dakle batilom. Molim uzvišnog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje i uvede u džennet. أقول قولي هذا و astagfirullaha li wa lakum dakle evo brat izet brat Ebu Amina je rekao da može dakle sutra da pozajmimo njegov termin Allah mu dao svako dobro stoga dakle inša Allahu ta'ala e, naš termin je ponovo sutra od 9.30 dakle pola 10 inša Allahu ta'ala da pojasnimo još dakle nekoliko tačaka radi koji nas zijad obtužuje da smo zbog tih stavova tekfirovci što tekfirimo zbog takvog stava i da vidimo ko su ti učenjaci koji zastupaju stavove koji mi zastupamo i koji su to dokazi koje mi koje dakle mi slijedimo još jednom subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakumullahu khaira halal još jednom što sam odužio wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم, ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم مبين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين